Maiatza argitaletxeak argitaratu berri dituen liburuen artean, azularren gero liburu aurkituko dugu frantsesera itzulia, Sabi Kastorenek egindako lana da. Maiatza argitaletxeko, Luizien Etxezarreta. Ba, urte astapeneko guzta, gertu nahi izan dugu, eh, lau liburu eta bon, batzuindako behar bada, oargarri da, frantzesez ere argitaratzen ditugula, behar bada, monumentu baten itzulpena frantsesez eh, ekartzea gertakari bat dela da guretako ta agian eh, jende askorentzat hori da xularen gero famatu hori eh, baliatu dugu Xabi Kastorenek egin duen 10 urteren lan bat hor ikerketa berezi bat eginez bereziki xularen iturrieri begira bere latinezko hainbeste dokumentu agertzen dituenak zehaztuz, nondik hartu zituen eta beste gainera erakusten du lan batek eh, sulajek eh, zuen eh, ideologia, e, Elizaren historiako nolazpeit agerketze bat bere fedearen bortizkeria, ifernuaren beldurarekin nola eh, eskualdunak atxiki diren eh, mendez mende, eh, duela iru lehon eta larago jurte agertu liburu bada eta eh, Elisa zerbaiten dako orain dik eh, oinarrizko lan bat ezela da dudari gabe. Gero bada biztanda eskualegiari doakion eh, begirada berezi hori, hemengo natura, hemengo abereak, hemengo biziaren nola zpeit aipatzen du bere Salamankako ikasketen jakitate handiarekin batera hori uztartze oso berezia da. Ba liburuaz gain Ariz Mutio Zabal Zarauztarraren laugarren olerki bilduma ere kaderatu du maiatzargitaletxeak, zetakak izenekoa eta baita Gabi Etxebarnen Mavia Begdezot izeneko liburua ere Luisian Etxezarreta. Etxe barnek, eh, aldutetik mundura liburuarekin jadanik laburpen bat bezala egin zuen bere bizitzaz, duela zenbait urte, eta orain eh, zahartzearekin nahi izan du bere, bere gogoetak Elizaren eh, basakeriari buruz eta zahark indarkeria nola tratatu den erakutsiz ere, bere bizitza agertzen du, emazte militante bat izan da, bizitza hunkigarri bat, ba, monja edo xerora bezala, aldudetik uh, atera da, emazte libre bat bezala nahi zuen eh, izan eta misiolari bezala egonez eh, hori obratu du bereziki Argentinan, Laosen, Azian eta mundu guzian ibiliz gero utzi izan du Elizarekin ez konforme agertu zelakoan eta militante sindikalista bezala egon da, Tolosan, uh, imigratuen defentsan, antzerkilari bezala, borrokalari eta mundu guzian bere sustengoa agertuz, nola palestinan edo ere Jugoslaviako gerra denboran eta horik eh, zinez emazte hunkigarri baten irudiak dira. Eta bururatzeko azken liburua ere aipatuko dugu, san idearten, nostalgia ez da salgai izeneko lana. San idiartek, eh, san idiartek, garaztarrak eran behar da, garazik autore berri bat hola eh, sortzen digu, eta hori postekoa da, biztan da, eta ipuin eh, bilduman bada, sortzi ipuin kontatzen ditu, ez berdinak dirudienez, baina kultura handi baten oiartzunak, umore beltza asko ere agertzen du gure bundua kontatzeko, eta bortizkeri baten erakusteak ere bortizkeri horren salaketaren gogoa ere piztuko duela uste dut. Eskora batu eh, eder batean ere hori egiten du eta bigarren eh, liburu honekin uste dut eh, sartzen ari dela kultur eta idazleen munduan. Balau liburuak jakizue sarako idazleen biltzarrean aurkituko dituzuela eta ilustratzaileak idazleak ere bertan izanen dira.